Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vandag die behoefte in die hart het om om uit te roep en uit te sing Hosanna in die hoogste. En dankie dat ons vandag hier is Here om juist dit te doen. Om te sê dit gaan oor U. En hierdie kerk en hierdie gemeente bestaan ter wille van U. U is ons fokuspunt. U is ons bron, U is ons oorsprong. En daar is ons primêre behoefte, Here, om lof aan U toe te bring omdat U so goed is. God, thank you for the opportunity of of just being in your house celebrating celebrating our salvation, celebrating the fact that we are body of Christ, church of Jesus Christ, the called ones, those who received the reconciliation through your Son, Jesus Christ. Thank you that today, Lord, in our buildings that we have the groups um, that we've seen this morning from Kailicha, from Germany. Thank you that in the other service, with the family service, is the French um, mission with Johan and Rita Blumhoff. Thank you, God, that, that you are using us to build bridges. Thank you for the richness of the body of Christ and as our Kailicha kids sing this morning, we are family. We are together. Dis hoe u hart is, Here, vir u kerk en vir u liggaam. Father, and as we go to your word this morning, we ask that, that you will speak to us. That it won't be a preacher or sermon or PowerPoint slides, but it will be the pure word of God that through his spirit is spoken into our hearts so that we can respond through our lives and what we do for you, Lord, as your ambassadors in this world. We ask in Jesus' name. Amen. We read from the word of God in 2 Corinthians and I can in Afrikaans lees and later, uh, bietjie meer in English, dit ook 2 Corinthians uh chapter 5 2 Corinthians chapter 5 I won't know what that will be in German, and neither in Kosa. Uh, but that's, that's where we're going to read. And we've been, the last couple of weeks, we were busy with this part of Scripture in Paul's letter to the, to the congregation, to the church there. En ons lees vanaf vers 16. Ons beoordeel dus nou uh, van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. En dan vers 17, dis baie belangrike uh, een in ons hele gesprek vanoggend of in ons denke oor die proses. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toe toereken nie. Die boodskap van verzoening het hy aan ons toevertrou. Daarom tree ons as gesandte van Christus op. We are the sent ones of God. In other translations it says it says here we are the ambassadors of Christ. Ons is dus die gesandte, die gestuurdes van Christus. En dit is God wat deur ons se beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die verzoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaars uh as sondaar behandel sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Vriende, en so het ons vandag het ons gekom by die laaste van ons uh eh, uh eh, temas vir die tyd van die fokusprogram waarmee ons besig was wat dan gehandel het oor 'n vrygewige lewe. En dit is lekker dat dat ons vandag uh kan stil staan by dit en kan weet dit gaan oor dit gaan oor wat ek kan gee van myself en wat ons as gemeenskap en gemeente kan gee. And for the sake of our visitors, we as a congregation went on a very exciting journey for 6 weeks uh to discover or rediscover the real meaning of generosity and how to live a generous life as followers of Jesus. We've heard in this time while we were busy in groups and in our different services that, uh, that uh, generosity is much more than, than just handouts or giveouts or soup kitchens or writing checks or giving rands of dollars and euros to, to people. But it involves our entire lives, who we are, everything that I am that I can give to make the world a better place. This is what it's all about. Even some of my time, even some of my knowledge, my energy, my faith, my love, that I come to the place where I am willing to share and to give. In this time, we've learned that real generosity, rechte vrygewigheid, has its origin in the very heart of God. He's the author of real generosity. He is the loving God. And therefore, the giving God the generous God who illustrated that exactly in giving his own son for us to be reconciled to him. This is the message. En vandag is ons by hierdie laaste uh, tema in hierdie hele reeks van ons fokusprogram en staan ons stil by woorde of 'n tema wat in Stellenberg geweldig belangrik is en wat ons ook teen ons mure mure sien staan dat dat vrygewigheid impliseer in die eerste plek en waarskynlik in die belangrikste plek om uit te reik oor alle grense heen to cross boundaries our theme today is then that that the vision and this is also the vision of this church and you will see it if you can translate it from our from our walls uh, it's a vision of this church that we want to be a generous congregation in reaching out over crossing a lot of boundaries and during our services when we come together here we celebrate our salvation what we have in Jesus Christ in that we are reconciled by God. Ons is versoen met God. But we realize that God has not only given us this great gift of reconciliation and of salvation, but that He's mandated us, every child of God and every church, to cross many boundaries to reach people and to reach communities with this message of reconciliation. Ek het so bietjie uh rondgespeel op Google Images en met hierdie woord van generosity en van vrygewigheid en uiteindelik op hierdie um image, hierdie hartjie afgekom wat ietsie sê oor oor oor vrygewigheid. Vrygewigheid is nie net 'n paar mooi goedjies wat ons doen nie uit oordentlikheid of uit skuldige gewete nie. En dat ons 'n paar boksies wil aftik nie. Vrygewigheid, dit sê hierdie beeld vir my so mooi, is 'n hartsaak. Generosity displays, like the image that you see on the screen, display our heart. And a few words or concepts that go with us, as you see in this, on this image, is about generosity involves sharing, giving, love, grace, joy, offering, limitness, abundance, charity, thoughtfulness. This is what generosity is all about. It's something from the heart, and it, is, it, is, it has its origin in the heart of God. Ek het verder ook in hierdie program van hierdie tyd het ek 'n bietjie verder gekyk na na die gee in vrygewigheid en let op, op die spelling daar sal jy verstaan wat ek probeer sê en so 'n paar kom ons sê gee verwante begrippe of woorde uh, probeer opspoor wat vir ons ook bietjie miskien ander perspektiewe gee oor oor hierdie woord waarmee ons al vir 6 weke besig was. En net 'n paar waarby ek opgekom het en ek wou dit nog op die op die op die skerm ook gesit het, maar ek deel dit met julle. Die eerste een gaan gaan oor oor prys gee. En die gee in prys gee wat uit uitsluitlik sê ek ek ek kry seer, ek offer op, ek gee uit. Dis nie net meer myne nie. En daar in die woordjie offer so bekend in ons in ons godsdienstaal die offers wat ek gee uit myself uit nie my krampagtige vashou aan wat ek het nie maar my hande wat oop gaan en daaroor het ek ook hier op my notas geskryf ook weggee maar wat myself betref en my hart betref gaan dit ook oor ingee of toegee ek hoor ook die woordjie gee in die woordjie vergewe. Like we hear, hear the word give uh in in forgiveness. Ook om dit te kan gee, om iemand te kan vergewe. En net in hierdie paar begrippe dit alles net weer onderstreë gee vra van my iets. Dit is nou verwant aan nederigheid, aan terugstaan, aan opoffering van die minste wees teenoor 'n lewe van selfsug en van gierigheid. Ek vra verskoning vir die vir die beelde. Ek het so 'n bietjie gewerk voordat ek dit finaal gesave het om om uh, afdrukke toe ek het nie weer oopgereik nie vir verskoning daarvoor. And that brings us back to 2 Corinthians 5, the the part of scripture that we've shared this morning. Paul and that we've seen this 5 weeks, 6 weeks, Paul busy communicating with a church, a very troubled and self-centered and challenged church that he writes to in what we've read this morning. And in these few verses that we've read, we clearly see his focus on, on, on, the, on the Christian's reconciliation to God. It stands out. I think just in a few, the few verses that we've read, we see it five times the word reconciliation. So we can take it that that is the theme of Paul uh, to, this, to this congregation in this chapter. He wants to address them on reconcili- reconciliation and especially what has happened to them in their reconciliation to God and how that gives them a certain perspective of who they are and what they are. He wants to draw them and also for us today as, as church in this time back to the core, to the real essence of what it means to be a Christian, to be a follower of Jesus Christ. And this word reconciliation um, with God is what the Christian life is all about. We can go as far and say that, that this word is a summary and the heart of the gospel of Jesus Christ. This word describes the process of our, of our salvation, our, li- our life before God. What happened between us and God, and how we, through our sins and through our wicked ways are separated from God. We know this part of the gospel. We know this part of the theology. That we are separated from God because He's a holy God and we are sinful. And reconciliation describes how God, driven by love, driven by passion, driven by generosity, reach out to us to make a way to close the gap, to close the gap between Him and us. That is what reconciliation is, so that we can get to the, the, the connection and, and, and, and the real contact with God. And He did this by the free gift of His Son, who by His suffering and death on the cross of Calvary made the link. He became the breach. He closed the gap so that we can be connected to God in real reconciliation. Friends, let us, let us say this again this morning. This is the real heart of what we are busy doing here in church and in our Christian lives and following Jesus. This is the main asset that we have as human beings here on earth, as the, we are through Christ reconciled with God Ons is versoen met God. Ek hou so van daai woordjie versoening want in die middel van die woordjie staan die woordjie soen. En julle weet wat beteken soen in terme van twee verskillende partye en wat in daai proses gebeur. Reconciled with God. There's no more distance. The distance has been breached. There's no more disconnection. En vriende, dit is ons hoof fokus, dis ons hoof status. Dis die hoof inhoud van waarmee ons besig is. En beleef jy dit nog? Is dit nog warm in jou hart? Is dit nog die sentrum van jou geloof en van jou kerk wees? Is dat jy by God uitgekom het deur Jesus Christus which brought you to the father heart of God. Die versoening van God in Jesus Christus is egter veel meer as net 'n status. Dis 'n lewe veranderende proses. Dis nie net die boksie tik van O, oh, ek het eendag tyd vir Jesus aangeneem op 'n kamp nie, en daar gaan hy. Nou leef ek nou maar aan my lewe. Die vriende hierdie versoening met God sê dit baie duidelik in die gedeelte wat ons gelees het. Dit impliseer transformasie, hergeboorte, geestelike metamorfose. Vers 17: Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Die nuwe het gekom gehört also, also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. And this is the life in Jesus Christ. Dit is die uitwerking van die versoening met God. Ek het in hierdie week het ek hierdie pragtige aanhaling gaan van A ah, AW Touser, AW Touser gelees oor die proses. En ek ek hoop jy kan dit dalk lees op die skerm, maar ek lees dit in elk geval ook hier. If your Christian conversion, jou Christelike bekering did not reverse the direction of your life. If it did not transform your life, it then then you are not converted at all. You are simply simply a victim of the except Jesus heresy. Wat wonderlik is vriende en daarmee gaan ons na die einde van van die van die boodskap en ook die einde van ons reeks toe. Dit is so opwindend dat ons nou as volgelinge van Jesus Christus die mandaat van God het om hierdie versoening van God dit wat ons sê tussen ons en God gebeur het in die werke van Jesus Christus en sy sterwe om hierdie versoening met God, hierdie pakket van verlossing, hierdie pakket van ver, versoening in die wêreld te gaan uitrol. God se versoeningswerk wat hy gedoen het in ons raak nou ons agenda. Dit raak nou ons agenda in ons kontak met hierdie wêreld. Hy gee die stokkie oor, weet ons, het ons al baie gehoor. God is mandating us to become ministers and facilitators of this reconciliation that comes from Him. We get sent by this word, this great gospel, the contents of what we're sharing today. We become the channels to the world. God wants to touch the world, and He does it through us, through the channels of His, of, of, of his children. He gives us this ministry of reconciliation to each and everyone that proclaim Jesus Christ as His, as his Savior. Vers 19 is vir my so pragtig vriende en ek wil dit oopmaak en net weer lees dat dat ons dit net weer hoor. Die boodskap en die versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met hom met hom met hom uh self versoen het en die mense hulle oortreding nie toegereken nie. En hierdie boodskap van versoening het hy aan ons toe vertrou. God het ons daartoe bestem. Diese boodskap der versoening in der ganze wêreld zu verbreiten. It's our task. We become the sent ones. En as ek gestuur word, word ek gewoonlik met iets gestuur. Waarmee stuur ons God? With what is he sending us? What are we taking with us as we are going? What is our message? Let us hear this again. The times that we've arrived at church, our message is that broken, sinful, messed up people can come to God and through Jesus Christ get reconciled with God, receive their salvation. We become the, we become the ambassadors of God. We represent Him. We represent His heart. We rep- represent His love for this world, His generosity. We act on behalf of the sovereign God. And if we are going, where are we going to? Everywhere. Our address is everywhere where it's needed. Being an ambassador means movement. If you send, if the government is sending an ambassador, it doesn't stay right here in Cape Town. It means movement. And in the process of moving towards its address where it has to do the work and represent the sovereignty of the state, it has to cross a lot of boundaries. It has to move. It can't stay static where it is. It involves movement. That's why our friends are here. That's why we go to Kailicha tomorrow. We go over boundaries. We can't stick where we are and be a static person, a static uh, a church. We cross mount, uh, uh, boundaries, moving towards alien territory. That is what is implied in being an ambassador. It implies that that we escape our self created comfort zones and work on our main purpose in life. What is that? What's your main purpose in life? To make money? To look after your children? Send them to school and university? Our main purpose in life. Else, God would have taken us to heaven already after our salvation. Is that we are here as ambassadors of the King. Die wêreldvriende in Zuid in Suid-Afrika het versoening geweldig nodig. Stem julle saam? Stem julle saam as julle so kyk in ons land? Maar dit is veel meer as net versoening tussen verskillende opponerende partye in politieke versoening of 'n eh, eh, truth and reconciliation uh eh, kommissie versoening daaruit. Die wêreld wat hier op ons drempel is en baie keer hier in ons kerk is, het hierdie ware versoening met God nodig. Mense val uit mekaar uit op 'n groot skaal. Wens ek het vanoggend baie tyd dat ek net 'n bietjie in detail kan gebeur met julle kan deel net oor die oor die opbreek van wat in ons eie gemeenskap gebeur. Oor die vervreemding van God in ons wêreld en ons omgewing. Oor die godloosheid wat ons sien en die aversie wat mense teenoor die evangelie begin opneem, hoe huwelike en mense en jong mense se lewens opgebreek word. Dis versoening nodig. Wie se probleem is dit? Wie se probleem is hierdie hierdie ongelooflike situasie van opbreek en van die breekspul? God het sy kant gebring. He was generous enough to provide us the full plan of salvation. Hy het die produk geskep in Jesus Christus, maar dis nou in ons hande. He gave us this ministry of reconciliation that we address this world, that go we go out and we become his partners in bringing reconciliation in this world and in the first place towards God and then after that also between each other and the different groups and the tension that we have between people. Doen ons dit? Ons sien wat ons sê op ons mure. Ons hoor wat is ons gemeentevisie, maar doen ons dit? En dan praat ek nie net van daai paar kere wat ek saam met 'n busie en 'n uitreikspan iewers ry die land in nie. Praat van ons as 'n gemeente. Praat van elkeen van ons. Is dit nie net ons visie teen die muur nie, maar die visie in ons hart, die passie, the burden in our hearts that we be the ambassadors of Christ in our world, in Kendall Avenue, in Stellenbosch School, wherever we are in Kailicha is ons dan ook vrygewig met hierdie boodskap gaan ons oor grense daarmee of sit ons dalk gemaklik veilig in 'n statiese gemeente en 'n statiese kerk kom ons word stil vir 'n oomblik don't you want to, just where you are there, in one minute, just thanking God, thanking God that through his son Jesus Christ and his generosity in giving him giving us his son that you are reconciled with God that he closed the gap that he bridged and that He is close to you as you have received your salvation in Jesus Christ. Also, that He has mandated you, specifically you, in your